Bil-mużika ta' Charles Campbell Celebration minn Knights of Malta Bellet Suite, jillu dan stans natikom erba zissamija ta' dan l-istazzjon net-teffem kif kol intom li qed isseguni permess tas-sit net-teffem.com.mt. Bdejna skeda ġdida u matula ħan waslilkom programm ġdid blisem ta' mill-arkivi. F'din l-iskeda nwaslilkom is-sabiħ ta' dak li wieħed isib fl-arkivi Maltin propju minn fomm ir-riċerkatur. Mistednin diversi li se jibda jkolli hawn ħajitkellmu fid-dettall dwar ir-riċerka tagħhom b'enfasi fuq xi dokument partikolari jew serje ta' dokumenti li għar-riċerka tagħhom tfisser minjiera ta' deheb. Fl-arkivji tagħna li huma diversi mhux biss f'dik li tradizzjoni tal-karta iżda wkoll f'dawk li huma wkoll awdjoviżivi u ifemera Wieħed se jsib miniera ta' stejjer li sawru l-ġrajjiet ta' dan il-ġens, storja ta' pajjiż li dawn l-istess dokumenti nislu l-identità ta' dan in-nazzjon. Uħud minn dawn ir-riċerkaturi kelli xorti niltaqgħu nitgħallem minn għandhom f'kemili naħdem fl-arkivji 35 sena propju din is-sena. Nammetti li jien gburi f'dan il-mestier. Minn hawn ukoll nirringrazzja lil sħabi kollega li ħedimna flimkien u dawk li għadna naħdmu flimkien. Wieħed mill-aktar riċerkaturi attivi fl-Arkivju Nazzjonali u anka f'kull f'dak notarili huwa s-Sur Vincent Peresso li għamel diversi snin ta' riċerka eh, dwar il-pesta, l-istorja tal-każin tal-banda Pinto fħar Ormi u l-festa kif ukoll riċerka minn diversi sorsi fl-Arkivju Nazzjonali fosthom il-korrespondenza ta' Chief Secretary to Governor, l-okkorrenzi tal-Pulizija u l-proċessi verbali. Bi pjaċir, eżis semmija hawn fl-istudio nilqa' lis-Sur Vincent Peresso. Grazzi Vince li oġbok tilqa din l-istedina. Int kont eh, wieħed minn dawk il-mestidna li kelli fil-programm Tfuliti u Zozit. Illum eh, Vince mhux se nitkellmu fuq it-tfulija u z-zozija iżda ħan nitkellmu fuq ir-riċerka li qed tagħmel eh, mill-okkorrenzi tal-pulizija dwar eh, temi oħra bħal dik tal-pesta u eh, dokumenti eh, mis-serje ta' Chief Secretary to Governor inħalluhom għal darboħra. Jiġifieri tista' tgħid għandna żewġ programmi oħra miegħek. Grazzi l għonet li tal-istedina tiegħek irdupjajta triplajta, anzi. Nuhu pjaċin, nuhu pjaċin nitkellem u s-sujġett huwa eh, il-memmi ta' qalbi, oh, il-riċerka. Fil-fat, fil-fat, Vince, xie fisser l-arkivju għalik Illi kif bdiet din l-esperjenza? Mela, l-arkivju iktar mill-li huwa sempliċement rakkolta ta' dokumenti oriġinali għax fil-fatt daku, sewwa, imma għalija u iktar eh, sar il-ħajja tiegħi bażikament. U żgur, u żgur. Iżjed minn passatemp, qatta ħafna ħin fl-arkivi iktar kważi kważi mill-qatta d-dar. Vince, fil-fatt naħseb tagħmel tliet darbiet eh, tliet sessions Fl-arkivju nazzjonali naħseb mill-inqas. Eh, iva, ġifieri eh, barra mbagħad naturalment dak li nkun insib nagħmel transkript tiegħu eh, fuq il-computer, fuq il-laptop. Anka wkoll, anka wkoll fuq il-paġna tal-Facebook li li dwar aħna nitkellmu aktar il-qudiem. Ija dik nitkellmu. Mela, għalija sar passjoni mela, Eh, fih insib il-veru ħajja. Il-ħmux ħajja għalija fl-anzjanità tiegħi qed itini lok, okkażjoni ta' kif nuża l-kelma nimla l-ħin, ma jekk mill nimla naħseb il-kelmija li nuża nuża l-ħin b'mod tajjeb. Huwa mezz eh, di riċerka fl-arkivju meta tqalleb fid-dokumenti oriġali naraw ir-ruħ tal-ġrajja ta' dal-poplu Malti. Ekku, ekku, ekku. Eh, li jisseparaw il-leġenda, jew il-miti jew kultant l-invenzjonijiet. Vince, kemm ilek, kemm ilek eh, f'dan il-proġett, f'din eh, l-avventura tista' tgħid? Eh, issa, ili propjament bdejt fl-1980-ijiet meta bdejt nagħmel ir-riċerka fuq l-istorja tal-gazzin tal-Panta Pinto. L-iktar il-biblioteka mill-gazzetti ġifieri. Il-biblioteka dik hemmhekk għamilta l-iktar iva barra li rajt naturalment l-arkivju li kien hemm fil-gazzin. Eh, imma mbagħad wara li irtirajt, għarra sa' kelli iżjed ħin fidejja. Eh, bdejt dal-proġett tal-pesta, tal-pesta sa' San ta' Ħal Qormi u San Bastjan naturalment. U minn hemm eh, komplejt eh, tifrex. Tifrex f'affarijiet wara għax dawna riċerka ħafna drabi tiġrilek bħaċ-ċirasa jew bħal-leni meta taqbad waħda joħorġu jiġu jitilgħu l-oħrajn magħhom. Vince, u s-sabiħi li inti tkun qed fittex xi ħaġa u ssib xi ħaġa oħra. Mela, u meta siba fl-aħħar kwarta ma tiku wasal biex tala. Mhux hekk. Ma imma tu pjaċi. Jiġifieri dik hija dik hija parti integrali mill-ħajja tiegħi saret jiġifieri. Rajt li noqgħod inqalleb daw il-kodba, daw ir-reġistri, naturalment, forsi l-fatt li jinkun tal-lim, enitni għal-kaligrafija, x'meta jkunu bil-kaligrafija inti taf bħali Mhux il-kalligrafija ta' kulħadd hija li taqra faċli. Mhux hekk. Eh, imbagħad hemm il-kwistjoni tal-lingwa wkoll. Inti insemmija da il-biċċa da xejn waħda għax meta aħna qegħdin nitkellmu riċerka fuq fl-arkivi fid-dokumenti ta' Malta, Kollha taf kull kull arkivju bażikament. Illum illum forsi sibhom bil-Malti u mhux dejjem, qabel sibhom l-Ingliż, imma l-antik iżjed bit-Taljan. U l-Latin. Latin. Ġifieri, il-Latin. Jiena dik niskanta meta kont nkun speċjalment eh, eh, l-Latin iktar ħad taqa' miegħu l-atti notarili. Ekku, intom intom vinsi tal-età tiegħek kellkom iktar l-opportunità li titgħallmu l-Latin. Għal dik niskant qed jiġu studenti tal-università qegħdin jistudjaw qegħdin jagħmlu l-kors tal-history u kważi kważi kelma bit-Taljan ma jafux. Ħalija l-Latin għax il-Latin verament tkun studjajtu għax qassi ma nafu l-Latin. Interessanti li qed issemmi wkoll il-kors tal-liġi li lanqas jitolbu Taljan. Meta dokumenti, kif taf inti, dokumenti kollha legali hm. ta' tribunali huma kollha bit-Taljan, bażikament l-Ingliż qatt ma daħal, għax mit-Taljan qaleb għal Malti. L-1934-37 dak l-ilma ġifri libna libna għal-Malti. Eżatt, 1934. Ġifri ta' naraw eh, mux l-okkorrenzi, l-okkorrenzi ta' polizija dem sa' Inglis waslu Taljan Inglis, Malti qatt ma daħal. Imma fil-proċessi verbali beda daħal il-Malti mill-1933. Eżatt, mill-bidu, mill-bidu. Eh, Sewa, mill-bidu, mill-bidu dana. Eh, ġifri diki, meta irtirajt, sibt mod kif nokkupa ruħi mod tajjeb. Sirt dak li l-lum għedin nużaw dik terminoloġija, sirt anzjan attiv. Ekku. Din. Ekku. Ekku. Ekku. Vince, l-okkorrenzi, l-okkorrenzi eh, nieħu pjaċi nara dawk il-slots li tpoġġi fuq il-paġna tal-Facebook ke diversi aspetti, diversi incidenti li ġraw u ġew rapportati fl-okkorrenzi fl-assess tal-pulizija. Għal beneficju tas-semmija, l-okkorrenzi x'inhuma? L-okkorrenzi sempliċement biex nagħmlu b'mod sempliċi hija meta wieħed imur jagħmel rapport l-assa tkun fuq ixtkun u l-pulizija, is-surġent li jkun hemm iniżlu f'reġistru, jirreġistra dar rapport tiegħek. Allura U daw ma jintilfux, ma jitħassrux. Ma jintilfux daw, dak ma jintilfux. Jiġu arkivjati ċifieri tajjeb li wieħed isemmi li wieħed meta jmur jagħmel rapport, bażikament eh, joqgħod attent ukoll għalli ma rapport sa jagħmel. Għax ħajibqa' hemmhekk. Jibqa' jibqa' hemmhekk, jiġifieri jibqa' għal-futur u jibqa' referenza. Anki jekk jitħassa biex irtirajtu, sorta ħajibqa' rapport tiġi innotata li dana ġi irtirat. Però dawna is-sabiħ tagħhom huwa li inti hemmhekk qiegħed tara l-avvenimenti il-ġrajjiet, l-inċidenti li qed isiru ta' kuljum f'dik il-lokalità. Allura hemmhekk inti għandek il-ħajja soċjali impittra qudiemek. Ekku, tajjeb li ngħidu li dawn l-okkorrenzi, dawn il-volumi, eluf ta' volumi tista' tgħid, eh, jinsabu fl-Arkivju Nazzjonali. Ħafna minnhom ejja ngħidu hekk. Eh, illum jinsabu fl-Arkivju Nazzjonali, naturalment għamlu żmien kienu qegħdin fl-ases tal-Pulizija, imma illum inġabru eh, fl-Arkivju Nazzjonali. U qed jista' jarom, jarom bil-libertà kollha, sakemm mhumiex inqas minn 70 sena. Eżatt, eżatt, sakemm. Eh, hemm dak il-breket. Ekku, sakemm tgħid il-liġi, sakemm. Sakemm il-liġi jekk ma tippermettix li tara dokumenti ta' inqas minn 70 sena, ħabba data protection, ħabba prudenza. Allura, emmek jiena tiltaqa ma' rapporti fuq ser, ser kbir jew ser zaħir, fuq telf ta' uġġetti, eh, specialment fil-festi, eh, niltaqa ma' meta jkun hemm il-ġurnata tal-festa, jkun hemm rapport dik tilfet iċ-ċappetta, dak se kif iċ-ċurket. Ekku, ekku, ekku. U mhux dejjem instabu lura, eh? Vince, Vince, u pereżempju ġlied Il-ġlied. Per eżempju l-belt, il-belt, eh, strada stretta, eh, żmien il-miliet, żmien eh, lejlet l-ewwel tas-sena, l-karnival. Tal-belt għadni għadni ma tħallx. Għadni ma tħallx jew il-belt u l-fujjala. Interessanti, ħafna. Però l-ġlied, l-ġlied fl-irħula, l-ġlied bejn il-ġirien, bejn in-nisa, fit-triq stess, Il-partiti, partiti fil-festa, per eżempju. Il-partiti fil-festa u kol, dak u kol, eh, huma interessanti illi meta tara il-rapporti ta' fil-ġurnata tal-festa, per eżempju biex insemmi eżempju. Rajt, milux, il-ġurnata tal-festa ta' Santa Katarina Zurriq, il-25 ta' novembru 1904 2020 u rajt li kien hemm kważi mit-sena. Kważi mit-sena ilu. Rajt jiġifieri l-inċident kemm kellu iżed kien iktar eh, xogħol il-pulizija u s-surġent dak iż-żmien. Naturalment barra kien hemm xi tlieta ta' wieħed ta' stilfu affarijiet jew għax sabu wkoll għax kienet għada ma daħlitx il-mentalità naħseb li jitallum finders keepers. Sew, kien hemm aktar sens ta' moralità u valur. Ija, l-kuxjenza kienet tgħidlek din biex tiegħi u fit-tixa. Inċidenti ta' nar. Ġifiri, eh, musketteriji li. Kma mar ta' nar, per eżempju. Pero għab fil-festa kien ikollok kumba dok l-inċidenti żgħar. Tfal li sabu bomba tal-musketterija, per eżempju, jew xi murtalet. ta' sub, specialment il-subien, eh, eh, ta' tfal li huma jaraw kif se jagħmlu biex jisparaw. Mhux l-ewwel darba li kien hemm minn anke tilef subajh. Inċidenti. Jew palli fil-palli ta' deħ. Eh. U u kien hemm inċidenti ta' fil-binnar jew għal bil-bas nkellem fuq il-binnar tkellmu żjettat. Fuq il-banda pereżempju, eh, wieħed minnhom darba minnhom żurriq kien iwa mhux dik is-sena ma' sena oħra Li sar rapport għax it-tali bil-laqmijiet, hemm li smitu l-laqmijiet. U dak is-sabiħ, dak is-sabiħ tal-okkorrenzi. Għalħin l-okkorrenza għara meta tagħmel rapport għajsi. L-isem u l-kunjom ta' dak li jkun. L-eta tiegħu. Għandek il-ġurnata wkoll. Barra l-ġurnata, e, e, ibem minnu, n-nisa hija l-marata jew l-armla ta' sewwa il-bniet huma daughter of, il-bint, eh, u laqam. U kultant ikun hemm ukoll l-indirizz, mhux dejjem jiddependi it-tip ta' ta' rapport fuq xikun. Eh, għandek. L-indirizz tal-persuna jew tal-post fejn sar? Jiddependi, jiddependi, kultant eh, meta jagħmel il-persuna jkollok l-indirizz tiegħu wkoll. Min qed jagħmel ir-rapport. Jew kultant ma jkunx ma jkunx hemm dak għall-pulizija la kemm laqam tinsix il-pulizija dik il-ħabtak ħafna minnhom kun ikunu mir-raħal stess jew kunu jkunu ilhom numru ta' snin fir-raħal allura lin-nies tar-raħal jafuhom sew jafuhom inside out mi tgħidwa bl-Ingliż vera. Ella eh, dawn huma dawn huma affarijiet. Eh, inċidenti oħrajn huma pereżempju inċidenti ta' traffiku. Mhm, mhm. Allura li tara nara per eżempju rajt innotajta illi id-differenza biż-żminijiet għal-bidu meta kien għadu ma daħlux eh, eh, il-lokomotivi mekkaniki, il-motokat, il-karozzi, naturalment bil-karozzini, bil-karettun. Allura jekk wieħed per eżempju fuq il-karettun er- riekeb fuq ix-xaft fuq naħta wara ta' kif is-sili sa jsuqlu. li hemm jgħidlek fost l-oġġetti hemm il-fanal, mudell, għal-karozzini u għal-karettuni. Ġifiri rridu jkunu bħal eh, tal-assa. Bħal tal-assa, ejwa, mux sempliċe taqbet u tamel fanal. Jrid ikun fanal naturalment bil-petrolju jew bix-xema kien ikun dik il-ħabta biex ma jintefix. Ġifiri, dawkum, u bat naturalment inċidenti wieħed tajr liħor, u bat meta bdew deħlin il-karozzi, eh, allura mbagħad bdejna tiltaqa' ma' diversi inċidenti fejn il-mod il-konvivenza bejn l-annimal u l-mekkanika u l-karozza. L-annimal, naturalment, il-karozzi għalbiet ikunu storbjużi, mhux silenzjużi bħal muha tal-lum. Ara, l-annimal faċli li kien jisfratta ż-żiemel jew il-bagħal jew il-ħmar normalment sewwa. Jiġifieri u tqajt ma' diversi minnhom dawna l-inċidenti, xogħod minn kun inċidenti serja jkun hemm l-imwiet saħansitra, right? Umbat meta daħlu Trump, per eżempju, rajt taħal ormi rajtum kważi mill-bidunetta, taħal ormi. Vince, qed issemmi rajtum mill-bidunetta, dawn l-okkorrenzi Mil-liema sena jibdew? Mhux għall-inqas li hemm fl-Arkivju ta' Santu Spirtu. L-Arkivju Nazzjonali. Mhux kollha jibdew mill-istess sena. Eh, Dak minn żbal, l-iktar antiki li hemm li jibdew huma fil-kopji ta' ħal-qormi u anke tal-bejt jekk minn żbal, antiki wkoll. Iva. Ħal-qormi li bdew mill-1864, ma jfissirx li qabel ma kienu jsiru, 99% biż-żmien intilfu jew jew xi ħaġa oħra. E, dawna allura e, kont ngħidilkom ta' tram, anke għal karozzi din kienet tfal jirkbu jiddendlu eżattament ma wara ta' tram. Vincent fakkarni kif kien jagħmel il-konduttur fuq tal-linja. Eh, eh, eh, ma dan fuq wara biex jaħdu rikba b'xejn jew just for the fun of it. Eżatt. Ovvjament it-tram kien differenti. Kien differenti. Anke mal-karozzin jgħid li kien jagħmlu għadik, jitilgħu fuq wara il-karozzin Alright, umbat il-kuċċiri għal kif se jgħamil biex ikeċċijom. Xabba frosta. Ta' subit, għata frosta jew xaħġek eh, kielħawm. Eh, subin bieċa kbira, jasa sibu, il-blit iktar, minn dejjem iktar bil-għal, minn la subin meta konna. U evidenti, evidenti fil-dokumenti. Rari, rari sibt, ġiviri. U daw, mbat ma daw il-subin jgħamlu dil-imqarbizza ħafna drabi, speċi kunu da, disat minn snin, 10, 12, 13, Dawn mbagħad il-biċċa kbira, il-beżbiża mhux huma li tal ilawha, ommhom. Qed taħu taħrika ommhom għax ma ħaditx ħsieb. Għax kienu taħt l-età huma. Wekka da tal-lum, taħt l-età. Jiġifieri ma din se toqgħod torbtu b'katina jew bħabel magħha biex ma jagħmel. Vince, qabel inkomplu, biss kien hemm eh, l-inċident ta' April tal-1958. Eh. Il-ħru eh, l-inkwit li kien hawn Eh, f'diversi rħula fosthom ukoll eh, l-ases spiċċaw maħruqin. Fosthom jidir li ta' Bormla, ħartarċin u ħazzabar fost oħrajn. Dawka eh, l-irvellijiet tal-1858. 1958. Ekku. Jena kont Mm, jekk kien iċella ħdejla sebab ma nafx xinejt. Kienet ovvjament involuta fl-inċidenti fl-irvellijiet postijiet oħra, tantu hekk li għaddi xi ġranet il-ħabs imbagħad wara eh, ħabba ħabba dawk l-inċidenti. Eh, u jien niftakar jivri għal hemmhekk eh, minn ġottieqa tal-assa kienet wara Madonna tal-Grazzja ħażabbar, iwadbu daw ir-reġistri, files, kodba. Rajtom jimħarqu. Jagħmlu munzelu jaħarquhom. Anki mutur, mutur tal mutur tal-pulizija kien hemm jiġu dak tas-sidecar e, e, li ħarqhom dawk li rajt jiena. E, ħasra l-lum ngħid jien sa l-ċirkostanza kienet li kienet Eh, u għafat storiku. Murejdlek li snin u snin wara kellek u kol eh, tip tamer riċerka fuq dawn. Ma naħsibx għax kieku kieku stfaċċaw minn dak iż-żmien law, jekk xi ħaġa barra xi ħaġa minnhom u poġġihom. U mal-okkorrenzi tajjeb li nsemmu wkoll hemm il-liċenzji. Il-liċenzji. Tal-ħwienet, tal-biet, il-permessi. Il-permessi, liċenzji tal-iskubbetti jew tal-kaċċa, tal-ħwienet, tal-festi. Dik waħda. Il-permessi. Per eżempju meta Kont qiegħed infittex fuq ħal qormi, dawk jgħinuk il-liċenzji tal-marċi u dawn mhux dejjem mhux kollha huma eh, għadhom waslu sa għandna għax biżmien ikunu tilfu. Ġieli dik hija waħda mill-uġieħ li aħna bħala riċerkaturi nuqqasijiet ngħidu nuqqasijiet tal-istorja. Għalli għak veri. Sawa, eh, li għamna. Eh, u meta inti kol edin nejdu mela tara dawna l-okkorrenzi, jina meta bat l-okkorrenzi, ma nkunx qed infittex kas partikolari ħafna drabi. Għal-pieċir. Eh, ma naqbad il-volum nibda mill-page zero, mill-cover, sal-cover dal-qoxra ta' wara u tara u tibda tara kun tant fittex ta' xaffajt avvenimenti partikolari tmur fid-data partikolari tkun taf li ġara eh, biex tivverifika. Eh, u bat tara inti, wat inti u tqalleb, qed tqalleb tal-1900 per eżempju, inti tibda tara f'dik il-lokalità x'tip ta' ħajja kienu jgħidu n-nies. Il-lokalità x'kienet, sawa, so, Kemm kien ikun hemm serq, kien ikun hemm da. Vinz, per eżempju, inti rajt eh, diversi okkorrenzi ta' diversi rħula fostom ħar ormi eh, l-erja ta' San Pawl il-Bahar u l-Mosta l-Imġar. Ta' Zurriq. Kif rajt eh, il-qed il-familja kif kien jgħix il-poplu dak iż-żmien. Tara differenza bejn raħal u ieħor? Iva, tara, tara, tara inti, per eżempju, hu eh, l-inħawi ta' Zurriq, sewa, il-distret ta' Zurriq li mqabbal rendi, mela, il-Far West ngħidlu jien ta' Malta. Eh, eh, maqtuħ għalih, bażikament, mbiet għalih, kienu krem numru ta' serq jew pilfering ukoll mhux eh, bl-Ingliż mhux dejjem ser qawwi, mill-eliqi pereżempju, mill-prodotti agrikoli taħan sitra, ġifieri il-bdiewa kien ja meta jkun żmien il-ħsad meta l-għalqa tagħtik il-frott tal-ħidma tiegħek kien jagħmlu l-assa. Kunu jagħmlu l-għasta bl-armati biex jekk jiġi xi ħadd kien hemm iż-żurriq minn għalija kien jew rendi kien hemm eh, merder kien qtil fuq hekk jiġifieri marru biex jisirqu li jagħmlu ħsara. Tgħidi li l-istorja di. Eh? Tgħidi li l-istorja di. Eh, l-ismijiet m'għandix hawnhekk ftiħħom imma dana kienu ġifieri kien hemm ma kienx sempliċement ser, kien hemm affarijiet wara kien hemm xi mara fin-nofs ukoll. Mhm. Sewwa illi Li eh, jissemmew dawn ukoll. Anka anka adulterji naħseb kien iva, jissemmew fil-reġistri tal-okkorrenza. Inti pereżempju da dal-każ kien illi eh, dar raġel kien qed fl-għalqa tiegħu qed jagħmel l-assa. Sewwa marru tnejn biex jagħmlu l ħsara fl-eliqi. Mhux biex joqtluh propjament, biex jagħmlu l ħsara fl-eliqi. Kienu qabdin mir-rival tiegħu fl-imħabba. Mm. All right? U marru, u dan induna bihom, eh, sparalhom, laqat il-xaq wieħed minnhom ftit, mbagħad marru fuqu però xorta u ħanxrulu għonqu. Mus. Sewa, u dan mar iżomm il-ferita li kollu fuq u lassa Wieħed minnhom il-Ħamrun, mhux se nsemmi l-laqam u l-kunjom għax huwa għadu kunjom u isem magħruf. Allura ngħidu l-Ħamrun. Illi dina l-mara għanuża l-espressjoni Maltija kienet taqlibilu ma' pulizija fil-fatt, ma' surġent tal-pulizija. U dar raġel, kun għadu żgħar ta' għender fl-oxrijiet, ġiru ma kunx, eh, suspetta xi ħaġa U nasaba, ħareġ mid-dar pas-soltu, daħal lura, għana announce biex nejdu għab l-Ingliż, bla bla ma kien eh, mistenni, u jsibhom fis-sodda, it-nej li huma. Ir-raġel jaqbes kif kien mitti għal isfel, ma kienx jarwi mill-lider. Il-pulizija. Fil-pulizija ġifieri, jaqbes minn għal isfel u jiġri warah ma jaqbdux u però jinduna minn kien naturalment xħalla l-uniformi warah. Għax kien neżaħħa għal-proċess, u bat iġiru bat. Ċifiri, ċifiri, waqt il-qadi ta' servizz. Waqt il-qadi ta' servizz, kiet jgħamela dil-bicċa jolle, u l-ewel darba kienet isti. Alright? Għani, ma nitfawx dan l-ikra fuq il-polizzi. Dak kien incident uniku jew taftit, ġifiri, ma kunix kwantitajiet. Imma Kienu, kienu affarijiet li jiġri. Eh, mbagħad kienu kun hemm dawna għalkemm ma nħobbx insemmihom, speċjalment il- ehm, il-rapes għaw il- ehm, Kien hemm rapes? Kien kun hemm iva, kun hemm eh, wieħed minnhom iż-żejtun ġara, mara L-istess perjodu qed nitkellmu snin 20. 1923-24 dak l-ilma. Eh, mara kienet seftura din ma' familji oħra. Marija kien jisimha għandem u l-ħammu li isem Marija kun jom komuni. Eh, u dina Marija waqt li kienet qed issefter għand is-sinjura jidħol ġuvnot eh, u jistaqsija. Is-sinjura u qiegħda jgħidilha għalija u jidħlilha dar u jattakka u jkollu xaqsam magħha jistupra, jiġifieri, eh, u għawek dan rapport għajt niftakru għaliex ir-rapport surġent nizzer deskrizzjoni x'għamel u x'mamilx kif li l-aħwejjiġa biex kun jista' jagħmilha l-istupru. Umbat, jgħid il qara titkellem, għax kienet tafu hi, sewwa, eh, miż-żejtun ukoll kien. Qara titkellem jeddida, meta toħroġ mix-xogħol, meta was wara nofsinhar spiċċa xogħol tagħha, eh, jistennija barra. Ma kienx kuntent trid jieħu t-tieni doża ħanejdula hekk. Joħdilha l-omnella, Imur jiġri jidħol ġo sħaqi tidħol warajh u jerġa' jagħmel ilha hemm fl-isqaq. Ukoll. U jeddida, jeddida jekk tgħid jien il-żewġ miż-żewġa kienet il-żewġek nħanxru. Però din marret tgħid lassa u nqabad jiġifieri dana U hekk. Juri, dawn affarijiet, dawn ma tantx inform. Riperkussjonijiet kien hemm eh, jissemma mbagħad forsi xi paġni wara, forsi ir-raġel tagħha mbagħad eh, il-perkussjoni eċetera. Dal-każ kien li dal-ġuvnot eh, tella l-qorti u nata sentenza ta' ħabsi ġifieri. Vince, ħan għamlu pawsa mużikali, pawsa qasira, inkomplu l-avventura ta' l-okkorrenzi qed nieħu pjaċir nisimak wara din il-kanzunetta. Nisimgħu l-Anja Rajt Raġel ta' Mary Rose Mallija meħut mill-album epiku għanjiet minn Malta, Songs from Malta, mużika ta' Charles Camilleri u klim Illum is-Sur Vince Peresso. Ma Vince eh, fl-ewwel parti ta' programm tkellem dwar eh, l-ħafna u ħafna eh, ġrajiet li sab iddokumentat fl-okkorrenzi. Issa bażikament ħammurru iktar fid-dettal dwar ċerti ġrajiet li seħħu. Vince, kompli jgħidilna. Nara. Għansemmi suġġett li naf li lilek u għal qalbek il-mużika. Ekku, ekku, ekku, sibt, sibt. Eh, divertiment pubbliku. Nieħu pieċi, per eżempju, l-imġar, l-imġar. L-imġar, appuntu da kosa nejlek, eh, daq bil-kitarra u l-għana. Sewa? Jidr li 1927. Ej, 1927, Lulju. Dana kien hemm grupp ta' ġuvin donumet eh, l-għana bil-kitarra u l-għana jisim fil- fil-ħanut ta' xorb. U naturalment ħanut ta' xorb doqqu l-10 irid jala. Però jibqgħu sejn barra palma jiġri palma jiġri dejjem. Dawna grupp ta' ta' ġuwintu ta' zaza ħarġu barra fi triq tlieta kmissier, kienu tlieta u dawna bdew ikantaw jannu. u b'doqqu l-kitarra. Waħda ħarġet biex issikkithom kienu l-11 ta' bil-lejl qed nitkellmu ta' ġifieri. Mhux hekk. All right, eh, vera għalu li jkun għadu eh, jidlam edu ma jidlam ma xorta. U din għabdit naturalment issikkithom u daw flok siktu. Iktar bdew qablula. Jidilli Giovanna il-mara ta' Vincenzo Schembri. Schembri, dik hija sewwa. Eh, u l-erba' irġiel kienu Ġamri Buġeja, ta' 24 sena semmew bil-laqmijiet ta' Torri, Anġlu Vella ta' 22 sena ta' ta' Nozzi u l-aħwa mill-lider ta' min għax l-istess età għandhom Anġlu u Giuseppe Vella eh, ta' 20 sena ta' Fernes. Ta' Fernes. Eh. Il-kunjom Vella huwa komuni ħafna l-imġar. L-imġar, l-imġar, l-nata minn Nord ta' Malta, u ġvera. Dawna weħlu ħames xellini kull wieħed u mbagħad sewwa ta' dina ta' dina il-bravura. Però din tqajt magħha f'postijiet oħra, firħula oħra ta' ġifieri kienet komuni dat tip ta' kontravenzjoni ħanejdilha hekk. Per eżempju, każ ieħor, it-triq il-Kungress Ewkaristiku. Mhm. il-Mosta. Eh, fl-1924 l-Ispettur Giuseppe Meli rċiva itra anonima. Ija, dina, dina kienet interessa, kienet tajpritin u kol, eh, din l-itra ġifiri, eh, minn xaħat mill-ħamrun. U da għet jilmenta, identifika ruħu bl-itra pe, bis. Għet jilmenta, għalix Kull meta jgħaddi minn hemm minn dik it-triq, ikun hemm grupp ta' żgħażagħ u rġiel dawk li jittantaw ix-xemx għaddejja kif ngħidu għal espressjoni Maltija u jagħmlu ħafna storbju u da u daw id-dejja. Imma din l-inċident ta' kemm sa fejn nifsu xi ħaġa banali biex ngħidu xejn kbir, imma minn dak qed jurik illi eh, niġu għal punt li F'kull raħal jew f'kull akwata kienu kien hemm numru ta' toroq illi jistednuk biex tafsil għallum nejdu bil-Malta, dan bil-motocars qed nitkellmu, il-bidu tal-motocars kienu ah, jispidjaw. Eh, Eucharistic Street, il-Kongress Eucharistiku tal-Most kienet waħda minnhom għall-inħawi tal-Most. Mbagħad kien ir-Riħana, il-Wit ir-Riħana, Tuseli San Pawl il-Baħar, sewwa Bikirkara fl-Erdeli, ħal ormi għandek triq tal-imrieħel fejn kienu kienet minn dejjem wiesa dik kienet sewwa. Il-ħamrun kellek eh, San Ġużepp għal National Road għal fejn il-bombi tarba minnu dik hemmhekk. Eh, fin-1920 xi ħaġa fit-29 sa 28. Lord Mountbatten inqabad jiġifieri qed jispidja l-karozza ma' ieħor ma' ċertu għaġuż. U ħarkuh. Ħarkuh, imma mort ma' xejn għax battelaq minn Malta eh. on duty. Sawa, ġiri, daw. U daw naturalment, il-karozzi kun sorvjużi dak il-ħat, dak iż-żmien qegħdin. Eh, Però qed daw tal-kas ta' il-Kongress Ewkaristiku tiġbidna wkoll appunti ieħor illi Dawn il-karozzi jkunu sejrin San Pawl il-Baħar. Mhm. San Pawl il-Baħar minn dejjem għadu zallum il-qawra popolari fis-sajf e dak li jmur għatta xifti t sijat Anka fis-snin 20 qed nitkellmu mit senilu. Mit senilu kien diġà kien diġà beda anke qabel ma bdew l-karozzi ta' kien diġà beda San Pawl il-Baħar u bir-żebbuġa ma marsa xlok in-naħa l-oħra ta' Malta. Kienu il-postijiet ta' rikreazzjoni, ta' divertiment. Jekk insemmu Marsa Xlok, per eżempju, dawk il-perjodi ta' Marsa Xlok, allura hemmhekk Marsa Xlok kellek il-preżenza tal-forzi Ingliżi ta' l-air base ta' seaplane tal-vapur, ah, l-ajruman tal-bahar, eh, eh, kalafrana, eh, ħalfar, kienu jiġbru ħafna militari Ingliżi U bdew jiftħu, ħanejdlu minn nightclubs, il-bars, bdew jagħmlu shows. Alright, bdew jagħmlu divertiment. Per eżempju, bil-Zabuġa kien hemm ta' Dawdel. Ta' Dawdel li l-hotel dak kien il-ħabb bl-Ingliż kien ngħidu għal-qalba ta' l-attrazzjoni prinċipali Bajja San Ġorġ. Għadu jeżisti għallu li iva, iva, iva, Tajjeb li nejdu li James, James, eh, James Dowdell, eh, fil-bidu kellu il-flagship, il-Furjana. Ija, eh, eh, eh, dak l-istess l-istess familja tagħhom. Vince, l-isometric sketch li sibt inti. Kien dak tar-radju. Dik kienet interessanti. Dina kienet il-ħamrun jekk minn żball. Spiro Aber. Li dina kellu radju dan u kellu aerial Min-naħa tisfel biex jitla' l-fuq. U il-ġara, il-ġara tiegħu qabditlu dan dan l-erjan u għaxtitulu. U għaxtitulu. U nitkellmu żmien il-gwerra hawnhekk 1942, 1942. Issa dak fuq ta' żmien il-gwerra dik nitkellmu fuqhom ukoll. Dana ġifieri eh, għaxtitulu u dana mill-rapport tal-ħsara u biex Jikkomplimenta il-rapport tiegħu għamel sketch interessantismu bid-dettal isometric jgħidulu eh, ta' kif fejn kien ir-radio, minn fejn kien jgħadda il-kejbel kif għadda minn naħar fuq, minn fejn għax titilu. Kien bnidem tekniku l-bnidem. Ekku, u żmien il-gwerra, Vince, mhux faċli li kien ikollok eh, radio. Anzi, ma bil-liċenzja, bil-permessi. Barra l-permessa u l-liċenzja, Fi żmien il-gwerra sibt eh, taħal ormi li ktar li rajt tal-gwerra li jiġu l-pulizija jissiġil hawnhekk ir-radio. Awa, biex ma titrasmettix, għax ir-radio kien jista' jkun metodu ta' spjunaġġ. Ta' kif inti qed eh, eh, kien jiġu jissiġilla ulek, eh, u jirrikordjaw li ġessi u jekk tiftaħ is-siġil naturalment Taqlaħħa mbagħad. Dik kienet dik kienet komuni fi żmien il-gwerra. Vince, mewt ħesrem ta' din dead il-mosta. Qed nitkellmu hawnhekk fitri Speranza. X'kienet dik? Carmelo Psajla. Carmelo Psajla 1925. Ta' sirka. Kien flimkien ma' ta' 17 sena qed isuq il-karrettu mobbi Amara flimkien ma' missieru Pasqual, Pascal, 55 sena. E, sejrin matul din it-triq Speranza sejrin lejn il-mosta qed iġorru l-Amara traslokazzjoni no ta' xi post. Daqqa waħda missieru ħassu ħażin jaqa' mill-karettun il-karettun rota tgħaddi minn fuqu, minn fuqu, u jisibuħ kważi mejjet u moxa. Irikbuħ fuq karettun ieħor li kien hemm fil-viġem u joħduh l-assa, l-assa tal-pulizija. kien met. Kienu inċidenti li kien iġru. Bat naturalment kas bħal dan ta' inċident bħal dan ta' mewta sobtu eh, tidħol mbagħad il-maġistrat, l-inkjesta biex jaraw kif ġara u ma ġara. U hemmhekk wieħed isib din l-informazzjoni fil-proċessi verbali. Fil-proċessi verbali ma tisib ir-rapporti biex jidab kollox. U dawn dat tip ta' muzz sobtu ta' tiltaqa' magħhom isbiżaq. Ħafna drabi dar il dak li jkun isibuh mejjet without medical assistance jgħidlek allura mbagħad hemmhekk naturalment. Vince, is-snin 20, is-snin 30, eh, turbulenza politika, eh, sentimenti anti-Brittaniċi. Hmm. Tiltaqa' magħhom. Għajt magħhom ukoll, eh, speċjalment dina kas interessanti l-għajt miegħu kien tal-1923 grupp ta' 40 persuna marru l-marfa. Kien popolari hemmhekk l-armier, il-marfa, għadu popolari sallu ma' xalati tal-festa u. Ġifieri. Inċidentalment ix-xalati qed jonsu sa naqsu. U dana eh, hemmhekk daw l-erbe u mill-hotel tal-marfa joħorġu tliet Ingliżi. U dawna kif joħorġu minn hemm, dak kien wieħed minnhom kien l-uffiċjal li joħsib il-fort xamre. Illi eh, dawn uffiċjali kienu. Uffiċjali kienu mela u kum l-uniformi sħabu il-kollegi tiegħu wisqabli ma kunux bl-uniformi. U huma Marru biex jirkbu id-dajsa tagħhom biex jaqsmu l-friegu għal għawdex. Għodhom minn dawn minn dawn il-grupp tal-Maltin jintefu xi żewġ tifliexken u xi ħadd jgħajjat abbasso l-Ingilterra viva l-Italja. Eh, issa x'kien għadu l-qasbed għal-faxxiżmu dak, jiġri, imma s-sentiment pro-Taljan kien kien għadu qawwi. Hawnhekk 1933 jiġri. Ftit wara s-7 eh, Ġunju. All right, jiġifieri kien hemm da. Eh, dawna il-pulizija, dawna dawna l-Ingliżi, eh, wieħed minnhom jaffrontom billi jersaq lihom, però ma ġiex rapportat x'qalilhom u l-affari, l-affari għabet imma dak nikbu dak. Però interessanti li fost dawna il-Maltin jissemmew Giuseppe De Maria minn Taslima, Tajar mill-Belt u Serafin Vella. Issa dan Serafin Vella LLD avukat. Dana spiss il-qajt miegħu bħala l-maġistrat inkurenti hmm. fil-proċessi verbali, ġili kien tax-xeħ ta' protaljana dan fil-grupp tiegħu. Sewa. Eh, Ma kienx xew wieħed minn dawk li ġew internati? Le, ma jidhirlix, ma jidhirlix li kien wieħed minnhom, qed nitkellmu daqsxejn qabel iżjed. Ah, żgur 1900. Eh, però din ta' 7 Ġunju tal-belt ma rajthom biex nara eżattament x'qed jgħidu, però iltqajt magħhom il-ħamrun, rapporti, 7 Ġunju meta attakkaw eh, l-istors tal-qamħ, il-ħamrun fost l-oħrajn, u il-mosta dawk il-ġranet immedjati ta' wara ta' wara 7 Ġunju, l-ispettur ah, sejjaħ lil dawk in-nies l-iktar rinomati. Kollha l-pulizija dejjem kollha għal inċident dak dak nsejħu lilhom. Ġabru biex taqsuhom xamlu u fej kienu dak il-ġranet tal-irvellijiet. Sette ġunju ma kienx avveniment ta' ġurnata waħda. Ta' nur serja, serja. Għamillom all clear ġuri. Vince, storja interessanti ċek ta' 750 lira Ingliżi, ovvjament. Sterlina. Eh, dina kienet ta' 1924. Il-melliħa. Instab ċek fit riħana ġiviri triq ta' burmarrat il-lum nejdu, la maruf għaw. Instab minn ċerta Rosa Sammut ta' fjakkis U dimma li sabitu da ċek ta' 750. Mil-mosta eh, kienet. Eh? Jidilli mil-mosta kienet. Mil-mosta, eh. marret lassa. Marret lassa tal-mosta sabitu. Nitkellmu ċek. Elf. Kbir dan, ta' 750 dak iż-żmien. Qed nitkellmu. Ċek enormi dak iż-żmien. U però l-pulizija ma kellhomx problema biex isibu għax ma ċek sabet iċ-ċekbuk ukoll Eh, mhux iċ-ċek biss. Hmm. U spabli kien għadu mhux maqtuħ mill-ċekbook. Kien fil-fatt ta' reverendu Carlo Cortis li kien il-kappellan tal-Melliħa. Interessanti. Sa' din għadni rrit nara, nċekki dak iż-żminijiet kien x'qed isir xi proġett naħseb kien qiegħda timbena l-knisja tal-Melliħa jew ti xi xogħol, xi xogħol kbiri. Eh, u kienet jew kienet xi dona ma għalhekk xi ċċekkja kiex donazzjoni pereżempju għal knisja jew il-kappilla ħarġu, però eh, instab minn din ħaditu l-għassa naturalment il-pulizija sabuħ. Darbohra ċekkieħor ta' fuq il-200 lira wkoll eh, kien ta' waħda mill-familja ta' Strickland u koll mm, mm, mm. sabu la ċek taħħa lejn lejn l-mġar din kienet imma. Vince, Bastian Tarroti, min kien? Bastian Tarroti, ħabib tijaj. Għal-ormi, għallajt il-ġenna. Eh, dawna minn dejjem għadu l-ħanut tal-Tarroti, l-Empire Cycle Club, eh, Cycle Shop. Wieħed taf kull raħal kien ikollok dawk il-ħanut li jsewwilek mhux biħsibih, isewwilek il-panċers, ir-roti. Dana iktar milli Bastjan kien eh, ħatnu jek missier, missier jew nannuħ, missiru, Pawlu. Pawlu Box kien ħanut kien tiegħu. Ta' Kristu. Ta' Kristu jgħidu l-laqam u għadu għakkadhom marruħim l-lum għala ġiri. Dan kien kellu eh, rota illi ġew xi nies biex eh, jikruha u palma jiġri tajtilhom u lura ma ġietx. Naturalment għamel għamel ir-rapport l-assa. Eh, Ma jidillix li nstabet il-rota. Ġiri. Baqat mitlufa. Eh, baqat mitlufa. Eh, pero ġist mata illi tisma 13 lira. Kienet olja. Kienet kelmu eh, mit-sena ilu. Fatti jena meta għamilta dil-post et ekkaw xaħat t-siba Bastian Tarrot li huwa discendent ta' Pawlu. Jħu pjaċir bija. Jħu pjaċir jek iġibu jilu. U miskin ftit Ftit ta' xhur wara li għedtlu bija laq l-inċident u rejtulu. Ħallina. Inġa ħallina nġabar mal-mulej. Nsellmu l-memorja ta' mhux mabba fejn inġabar imma Stejjer oħra, Vince, it-tram, it-tram. Eh, it-tram, it-tram. Ovvjament ħat iltaqa' diversi inċidenti kif li fl-ewwel parti tal-programm eh, eh, diversi inċidenti fejn jidħol it-tram, it-trasport pubbliku. Jien billi rajt Billi rajt l-okkorrenzi kollha tal-Pulizija ta' Ħal Qormi u linja minn ta' tram dik il-linja għal Ħaż-Żebbuġ kienet tgħaddi sewwa sew minn ġewwa Ħal Qormi fit-Triq San Bastjan eh, mill-erba' qaddiesin Triq San Bastjan eh, u Triq l-Imdina Fejn kienet il-linja kienet tispiċċa mbagħad fejn il-mina ta' Deroan ħalġu għazzebuċ. Triq San Bartilmew. San Bartilmew fejn il-Knisja ta' San Bastjan illum, ta' kizmi ma kien iċċedem, ovvjament. Għad baqa għad baqa tifkira ġo kantuniera minnhom fil-ħajt fil-oli għatem mill-bażi tal-brekit li kien ta' jkollu bracket biex jgħaddi l-wire, so il-bazi għadu hemm hemmhekk, nispera ħadd ma jfett il-għelaw minn Naħseb fil-post naħseb l-uniku ħaġa li baqa' minn ta' tram fil-post oriġinali tiegħu. Għax għandu baqa' xi ftit linji li ġru l-awwelin imma kienu nqalgħu wara l-ispiċċaw. Eh, allura hemmhekk tiltaqa' iltqajt ma' ħafna rapporti fuq it-tram, kif semmejt fil-bidu, tfal jidendlu ma' tram. Antonio Buġeja, per eżempju. Hmm. Eh, dana kien. Eh, Antonio Manġon. Hmm. Dana kienu edin eh, birmeħra tal-mos tagħhom u ja, bħalma billi l-linja ta' tram kien ikolla biċċa li jixxa, kien jħobbu jgħaddu minna anke bil-karettuni, kien jgħaddu minn fuqa bl-annimali u din Eh, kalkulat ħażin u tajrila tajrilhom xi mos minna, jiġifieri. Mbagħad kien isir il-claim naturalment mal-pulizija, pulizija mill-investigazzjoni jekk ta' tram m'għandux tort, eh, mbagħad eh, ibati l-kod u hekk ġara f'dal każ. Sewwa, u ma għandek ma l-istima talbu ta' ħames liri propja kumpens, imma fil-fatt waslu għal ftehim għal żewġ liri kumpens tal-da. Anke kien hemm inċidenti fatali eh, ta' nies, eh, ġifieri, għax kellhom dik id-drawwa li jimxu bil-karettun fuq il-linji ta' tram għax kienet kun iżjed lixxa. Mbagħad meta jaraw it-tram ġej konta raħġa jtisimgħu wkoll ma kienx Ma mhux dejjem jirnexxilek tilħaq fil-ħin. Niftakar, niftakar eh, l-addorata hemm qabar ta' wieħed li kien ittajjar bit-tram jidilli l-isla. Mm. Tabor, tabor, tabor li ħina, ma sibnijomx, għax konna insibu. Frodi, frodi, frodi. Frodi, din il-frodi ta' ta' Michelino De Bono. Il-mosta sa tinsemmu dan bħala bħala eżempju ta' ġifiri għax kien hemm. U ħanut tal-laħam per eżempju ta' Lorenzo Sajt. Il-Polizija rċevit anonymous letter, itra anonima u din kienet drawwa li jintbatu l-itri anonimi anki l-Polizija. Vince, ikunu hemm miktubin fl-okkorrenzi li tra anonima. Mhux dejjem, mhux dejjem imma Ta' żejtun pereżempju hemm ħafna hemm kollezzjoni minnhom. Ta' itri anonimi. Itri anonimi. Miġburina li jom waħedhom jew jew ma' dokument. Eh, Stejpi li jagħti waħli fil-ktieb, fil-reġistru. Alright, ta' żejtun jkunu miktubin, dawna handwritten ikunu. Eh, allora inti u bil-Malti kienu jkunu. Bil-Malti. Bil-Malti, bil-Malti ta' dawk iż-żminijiet. Ġifieri, meta l-Malti ma kienx uffiċjali għadu, ma għadu ma daħalx. Jew eh, fil-bidu tiegħu biex ngħidu. Qed nitkellmu eh, qabel eh, naħseb 1934. Iva, iva, qabel, qabel. Imma kien diġà ħareġ ħareġ il-grammatika jew bdiet torġ il-grammatika ta' Nino Cremona, però kien għadha mhux popolari. Għalat sabiħ taħal mod kif kienu jikbu, l-kalligrafija taljana, il-klim li kienu jużaw l-espressjonijiet. Eh, u din għada l-kas, il-polizija irċivet tra anonima, man ċaħat illi dan kien ċertu Michelino De Bono ta' 26 sena, kien qed imur ħabbat għand in-nies, daħal fil-ħanut ta' ta' ta' Margherita Gallia ta' Feġġeġ u talaba Ġixxelini biex għal-festa ta' Santa Marija tal-Mosta. Għal-festa. Għal-festa. U dinna batilu jixxejjer bil-Malti, batatux. Pero fil-rapport hemm, fil-itrem ukoll, jissemma jissemma il-buċer Wenzin, Lorenzo Sajn tal-laħam ta' Wenzina. Illi ukoll dan, mill-lider dan skont litra l-inqas taħġi xelini flus, Imma meta mbagħad il-pulizija għamlet l-investigazzjoni tagħha għal dan taf kif kidiblu, issa d-dower tiegħek inti obbligat illi tagħmel l-investigazzjoni tiegħek jiddetta l-istupretend l-ispettu xierid jagħmel. Ma għamilha ġifieri ħadha. Eh, il-pulizija sabet illi dina gerejt Qaltlu ġi iva u tkellem ħażin, qal kontra għażin, imma battu battu lem. U li ħar għalu ma niftakarx ġara ma ġara il-rapport sa xċur wara ta' u koll. Vince, fadlinna ftit ħin tista' tgħid, eh, tnuħu pjaċi nisma' dawn il-ħafna stejjer ħajkonna u koll l-opportunità li narġa nistinnak fil-program, anka u koll program ieħor forsi aktar u dwar l-okkorrenzi. U il-proċessi verbali għax ma semmejna xejn dwarhom, xi ħaġa żejra fuq it-terra maxka. Mela, it-terra maxka, il-beril organ, fis-snin 20 tas-seklu liħor kien ebdiet tkun popolari anke qabla. Din biex fit-triq kien hemm bżonn il-liċenzja tal-pulizija. Bħal kull ħaġa kollha kontrollata dak Aw din tidħol fil-kategorija tal-mużika fit-triq allura. U insib sib diversi rapporti ta' per eżempju fl-1924 fl-imqabba sib il-ċertu Giovanni Roberts ta' fittinu mill-imsida li flimkien ma' Giovanni Azzoparti ta' Zabur mill-Bikirkara weħlu 18 bier Kixxelin u nofs għax kienet idoqqu terra maska l-imqabba mingħajr mingħajr permess. Qabel fl-1903 Spiru Karwana tal-Piet mill-Ħamrun ukoll ġi akkużat li qed juża l-berri l-orga terra maska fl-imqabba u ż-żuri mingħajr ma kellu liċenzja. tal-Pulizija. E, u kien hemm imbagħad Giovanni Aġus ta' ta' Patatu e, li żurriq kien qed idoq fl-1903 wkoll u dawna dan saħan si meħal ta' xin dan saħan si ta' ġie akkużat ukoll li tkellem pastas jew olla leħnu. Fl-1903 nitkellmu iktar minn mit sena. Iktar minn mit sena. U fl-1920 kien Kien hemm didem popolari, dan Giovanni Azzoparti ta' Zabur jissemma drabi oħra li rikorrenti kienet tiegħu din li jagħmel ta' fattieħ. Però eh, interessanti kif eh, il-poplu kien ifittex id-divertiment. Ta' terra maska mhux sempliċement kien joqgħod idoq, ħafna drabi miegħu kien ikun hemm dak jieqaf u jirrakkonta storja Bil-kant, sewwa, eh, darba minnhom il-pulizija ġifieri għaliex qed jagħmel doqda l-istrument fitri u qed jiġbor in-nies. Qed jagħmel allura obstruction, ostruzzjoni fil-da. Ġifieri dan fih studju, eh? Dawn dawn dawn dawn il-mużiku. pjaċir il-ħin eh, kważi resaq lejn it-tmim Dwar proċessi verbali u inkomplu l-vjaġġ fl-okkorrenzi nistinnak programm ieħor. Ġifieri ħajkonna il-tista' tgħid it-tieni parti. Kemm ngħid proċessi verbali ħafna drabi jkunu marbuta ma' okkorrenza. Ekku, ġifieri ħajkonna t-tieni parti ta' dar programm aktar il-qudiem. Eh, wieħed fuq il-pesta. Il-pesta ta' kħiġġet ora l-qalbi. u ovvjament eh, fuq eh, riċerki oħrajn li għamilt eh, mill-dokumenti ta' Chief Secretary to Governor li hemm minjera, minjera ta' informazzjoni. Dokumentazzjoni ta' korrispondenza l-em u l-awn. Vince, x'qed tagħmel inti? Il-paġna tal-Facebook. Mela, jiena meta bdejt niġbor nagħmel ir-riċerket kien hemm inqalli għalli din sa tħalli hemmhekk tiġbor hawn daqshekk. Eh, daqsxejn għażin fil-kitba eh, u meta tikteb ktibija differenti. Mhux bħal ħuk, żgur. Mhux għalija li hija differenti minni. Wieħed minnhom li għalli dak. Eh, allura jiena ħloqt din il-faċċata fil-Facebook. Issa it's not the best medium biex ngħidu bl-Ingliż, però popolari. Segwita, x'jisimha? X'jisimha? Jisimha eh, Historical Research Sharing Activity created by Vince Peresso. U meta nsib xi fatt kurjuż, interessanti, tidbit mill-istorja tal-ħajja soċjali, impoġi hemmhekk. Namel assuntiju, namel ukoll ħafna drabi ritratt tad-dokument u il referenza Biex jekk jiġi xi ħadd ieħor Eh, per eżempju semmejna dawn ta' terra maċka, naf li inti nawel jinteressa ħafna l-mużika, mur mbagħad tara, tara dokument oriġinali, sewwa u dak li jkun jimxi l qudiem minn fuqha. Ġieli koll studenti ġieli tal tal-università li ħabtu l-bieb u nejnu. Dika, dika, u għandi fellowship tajjeb ħafna ta' ġifieri. Il-ħidma semmejt l-istudenti, l-promozzjoni tal-dokumenti li għat sib inklusu kol anka tpoġġi ritratti fuq dan il-paġna tal-Facebook, biss inti qed tagħti ħafna ġid ħafna sem tiegħek għall-promozzjoni tal-istorja. X'inhi din? Permezz tal-Malta Historical Society. Sewwa, dina l-Malta Historical Society ilha mwaqfa eh, mill-1950. Eh, jiena tħalt fiha xi sitt snin ilu, bażikament, u llum ninsab il-kaxxier, il-treasurer ta' dina ta' dina s-soċjetà. L-għan tagħha huwa propju din, il-promozzjoni tal-istorja ta' Malta. Għara noħorġu eh, ktib darba fis-sena eh, il-melita istorika u kull sentejn norganizzaw History Week nejdula fej kollok numru ta' ġranet li jew erba' tijem fej dak li jkun jiprezenta il il-kitba ir-riċerka tiegħu u mbagħad tiġi pubblikata fi ktieb. Ġifieri semmija li huma interessati nħeġġiġhom li jfittxu fuq il-Facebook page tal-Malta Historical Society u koll, u jek jinteressaw jitħlu jinaqdu maħna jinaqdu. Grazzi Vince, eh, vjaċ eh, sabiħ f'din id-dokumentazzjoni, eh, konvint li kellek ħafna u ħafna kun preparat biex taqsam mas-semija din l-avventura din l-esperjenza li inti tqatta sigħat sigħat twal fl-arkivju. Dan tajjeb li ngħidu li r-riċerka ma tiħux minuti iżda sigħat ġranet xhur u anka snin. Xogħol ta' paċenzja, ta' sabar u ta' ħin twil. Rajt, jiġifieri allura l-aħħar appell tiegħi huwa meta dak li jkun isib riċerkatur li jkun daqshekk ġeneruż sa mhux biex niftaħar imma tkun illi qed jaqsam li riċerka tiegħu apprezzaw il-ħidma anki bir-referenzi li tagħmlu tagħtu l-acknowledgement biex tejwa kremma bl-Ingliż tal dak li jkun. Grazzi ħafna tal-istedin. Grazzi mill-ġdid Vince jien ma fadalli xejn aktar għallum nagħmel appuntament magħkom fil-programm mill-arkivji ġim oħra fl-istess ħin fuq l-istess eh, stazzjon netfm kif ukoll netfm.com.mt. Paw segu il-programmi fuq dan l-istazzjon. Sakemm eh, nerġgħu niltaqgħu islim u s-saħħa.